ให้ทุกท่านกลับมาสำรวจว่าขณะนี้เรานั่งอยู่อย่างไรดูว่าอาการตั้งแต่หัวจรดเท้านี้เป็นอย่างไร ตั้งตัวตรงไหมคอเอียงหรือเปล่า ตึงหย่อนตรงไหน ถ้าเราเริ่มต้น สังเกตตนเองอย่างถูกต้อง สติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่าย ๆ ให้เรานั่งเจริญสติไปด้วยเราเคลื่อนไหวไปด้วยเพราะว่าถ้าเราฟังด้วยเคลื่อนไหวไปด้วยบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องฟังเนื้อหาเลยก็ได้ แต่จิตเราจะสัมผัสอาการที่มันเป็นอยู่ในกายในใจ การเจริญสติมันเป็นกระบวนการพัฒนาธรรมชาติภายในให้โต ให้โตขึ้น ให้ตื่นตัวขึ้น ผู้ที่ฝึกเจริญสติ อย่างถูกต้องต่อเนื่องผลการปฏิบัติ จะปรากฏออกมาอย่างชัดเจน เป็นกระบวนการตามธรรมชาติ ได้เจรองความเชื่อแบบลอยๆ เป็นกระบวนการธรรมชาติมาก ๆ ที่จะปลุกเราสภาพรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาจากข้างในเราเงื่อนไขของผู้ปฏิบัติที่จะทำให้สติสัมปชัญญะ เติบโตขึ้นบริบูรณ์ขึ้นนี้ ถ้าว่าโดยพื้นฐานแล้วนี้ อันดับแรกท่านบอกว่า มีความเป็นอยู่อย่างสันโดษเรียบง่าย จัดสรรสภาพภายนอกภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหน้าที่เราต้องวางสิ่งเหล่านี้ออก การคุกคีพูดคุย หรือเสพสื่อที่ไม่จะเป็นต้องวาง เป็นไปอย่างเรียบง่าย สบายๆ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกินสันโดษได้เรียบง่าย เป็นผู้มีฮิริโอตปาเป็นพื้นฐานของจิต ฮิริและโอตปะคือความอายชั่วและเกรงกลัวต่อบาปเป็นพื้นฐานของ ความมีระเบียบวินัย ความชัดเจนต่อ เส้นทางตรงนี้อายชั่วคือ พฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำ แม้แต่ความรู้สึกนึกคิดที่เปลี่ยนไป ในใจเราแล้วส่งผลต่อความเผารนจิตใจส่วนเราคิดอะไรไม่ดี แล้วมันร้อนขึ้นมานะ ความร้อนความทุกข์ที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะความความคิด เราพูดถึงเรื่องสัจจะภายในนี้จะพูดถึงเรื่องวิธีคิดการคิดและผลของความคิด นั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มสังเกตว่า พฤติกรรมทางจิตของเรา ไม่ถูกต้องดีงาม เกิดความรู้สึกสะดุ้งกลัว ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นกับภาวะเผารนอันนั้น ภาวะอย่างนี้เป็นผู้มีฮิริโอตปะเป็นพื้นฐานของจิต เป็นผู้มี เป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารคำว่าวัฏสงสารในความหมาย ในระดับศีลธรรมจริยธรรมก็คือ การเวียนว่ายตายเกิด พบแล้วพบเล่าต่างที่เราเชื่อกัน เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย แต่ความหมายที่แท้จริงก็คือ การที่เราปรุงแต่งคุกคีผลิตเรื่องราวขึ้นในใจ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโกรธซ้ำแล้วซ้ำเล่าเบื่อ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากจิตที่วางไว้ผิด ความคิดที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นพอลภาวะซ้ำๆซักๆตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเกิดความเบื่อความเซ็ง ความกลัวความวิตกกังวล ความเครียดความอึดอัดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นควรจะยุติลง บุคคลที่มีความรู้ความเห็นความต้องการที่จะสิ้นสุดเรื่องแบบนี้สภาพในการพัฒนาสติสัมปชัญญะถึงจะเป็นไปได้ด้วยดี แต่ถ้าเรา มาร่วมกิจกรรมการฝึกฝน เพียงด้วยถูกหน้าที่การงานหรือว่าถูกเชื้อเชิญถูกขอร้องให้มาเนี่ยพฤติกรรม หรือการเต็มใจที่จะทำอย่างเต็มที่มันจะไม่ไม่มากพอ แต่ถ้าเราเริ่มเห็นว่าชีวิตของเราที่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เราถูกความวิตกกังวล ความเครียดความอึดอัดบีบคั้นจิตใจเรามามากพอแล้วทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะยุติลงจากชีวิตเรา ทำอย่างไรสภาพแห่งความผ่องใสปลอดโปร่งโล่งใจจะมีในทุกกิจกรรมของชีวิตเรา ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอน ในระหว่างวันเราสังเกตไหม ตื่นมาตั้งแต่เช้านี้ สดชื่นไหม สดชื่นสักแป๊บหนึ่ง เราก็จะหดหูลงอีกหดหูสักแป๊บหนึ่งเราก็จะผ่องใสอีก สิ่งนี้จะวนไปวนมาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆทำอย่างไรภาวะแจ่มชื่นเบิกบาน จะสะเทียนกับเรามากกว่าความหดหู่ซึมเศร้าความต้องการแบบเนี้ย ถ้าเราเกิดขึ้น ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสติสมัญญะถึงจะเป็นไปได้อย่างอย่างลงตัว กระบวนการสุดท้ายหรือ องค์ประกอบสุดท้ายก็คือ มีเพื่อน มีกัลยาณมิตรผู้รู้จริง คอยเป็นที่ปรึกษา คอยเป็นบุคคลต้นแบบคอยชี้แนะให้สติสัญญาเติบโตขึ้น องค์ประกอบสี่ประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นสภาพธรรมที่ให้เราลาดเอียงไปสู่ความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะ ทบทวนอีกครั้งนะหนึ่งความเป็นผู้มีความสันโดษเรียบง่าย คำว่าสันโดษเรียบง่ายเขารวม ด้วยคำว่าสำรวมระหว่างสันโดษต่อการใช้คำพูดการอยู่การกิน ต้องต้องแปลด้วยไหม ดังนั้นเอาสี่ข้อนี้นะหนึ่งความเป็นอยู่อย่างสันโดษเรียบง่ายไม่คลุกคลีสองความเป็นผู้มีฮิริโอตปาเป็นพื้นฐานของจิตสามความเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร คือเห็นจิตที่เดือดร้อนแล้วแล้วเล่าเล่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม มันน่าจะสิ้นสุดลงก็สี่ มีที่ปรึกษาที่ดีเรียกว่ามีกัลยาณมิตร ถ้าสี่ประการนี้สมบูรณ์สติสมญาจะคล้อยเอียงไปสู่การเจริญเติบโตได้ Hello. He's talking about the fourth requirement or condition that we need in order to develop our mindfulness for mindful meditation. These four conditions are the first one is solitude. You need to stay in solitude, being able to live a simple life without distractions the second one is the ability to have the sensitivity for sinful actions. He, the Osapa, refers to your sensitivity for any ne negative actions. The third one is the ability to see the mystery of staying in the circle of birth and rebirth วัฏจักรสงสาร the birth and rebirth the, the, the desire to, to get out from this circle number four is to have friends who are inclined to lead you to good actions and good karma. จริงในความหมายของวัตตาสงสารในความหมายของสัจจะแท้ๆนี่คือกระบวนการการปรุงแต่งเกิดดับในจิต เมื่อเกิดความรู้สึกนึกคิดเศร้าหมองครั้งหนึ่งชื่อว่าเกิดความทุกข์ครั้งหนึ่ง แล้วก็ดับครั้งหนึ่ง วัตตาสงสาร น้อยใหญ่ น้อยใหญ่ ถ้าเราเศร้าหมองเรื่องนั้นนาน ชื่อว่าเกิด พบใหญ่เศร้าหมองกับเรื่องน้อย แล้วก็เกิดพบน้อยพบใหญ่ ในความหมายนี้มันจะเกิดในคนทุกคนทุกชาติทุกภาษา ไม่ใช่ ความหมายในเชิงของศีลธรรมเจตธรรมที่เราเชื่อกันแบบนั้น การปรุงแต่งนึกคิดที่เป็นไปในจิตในใจของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเราคิดดี ชื่อว่าเกิดดี ถ้าเราคิดชั่วชื่อว่าเกิดชั่วแล้ว ผลของการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความหนักหน่วงทวงทับ ถ้าเกิดดีก็มีความสบายใจนิดๆหน่อยๆ แต่ถ้าอยู่อย่างผ่อนคลายเป็นอิสระ จะสามารถเลือกเกิดได้ทีเดียว He's talking about the circle of birth and rebirth m m as something that has relations to our state of mind. If you are trained, if you are well trained to have a decent or pure state of mind, that will incline for you to have a good life or even a good rebirth. And in opposition to that, if you stay in a bad state of mind, that can incline you to have a bad rebirth. ีนี้การปฏิบัติการเจริญสติ เมื่อเราจับสภาพอือเบื้องต้นคือการสำรวมระวังเท่าที่สังเกตหลาย ๆวันมา สองสามวันมา ท่านทั้งหลายตั้งใจกันได้ดี มากพอสมควร ถ้าลดการพูดคุยคลุกคลีกันลง ในระดับที่สำรวมวาจาได้มากขึ้นภายในสี่วันหลังนี้ จะเกิดความชัดเจนมากเพราะว่าการคุกคีพูดคุย ถือว่าเป็นอุปสรรคเบื้องต้นทีเดียวของการเจริญสติ In the process of developing your mindfulness or your mindful meditation, it is important that you keep talking to the minimal, that you try to reduce uh, the contact, the communication contact, and try to be quiet and stay calm. เมื่อเราสำรวมวาจาได้แล้วนี่การกลับมาเรียนรู้ภายใน จะเริ่มง่ายขึ้น ง่ายขึ้น แล้วเราจะมาสังเกต การเคลื่อนไหวภายนอก ยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไหวหลายท่านทำในรูปแบบคือเดินจงกรม สร้างจังหวะทำได้ดีมากทีเดียวทำได้ต่อเนื่องทำได้ยาวนานขึ้น แสดงว่ากายกับใจเริ่มเข้ามาเรียนรู้กันได้ดี แต่เงื่อนไขของการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ย มันหมายถึงการต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับนอน เป็นการเฝ้าสังเกตตนเองอยู่อย่างนั้น สังเกตตนเองเหมือน เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันเดินไปเดินมา ทำเล่นๆลืมแล้วก็เริ่มต้น ลืมแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เข้าห้องน้ำอยู่ ล้างหน้าแปรงฟันอยู่ ทำกิจกรรมอะไรอยู่ ทานข้าวอยู่ เคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ใส่ใจลงไป ใส่ใจลงไป ความถี่และต่อเนื่องอันนี้ จะทำให้เกิดความตื่นตัว i m p o r t a n t to keep the flow of mindfulness through what w e practicing through the rhythmic action. As a matter of fact, you should be keeping this rhythm or this mindfulness rhythm um, from the m morning until you go to bed, from waking up until you go to sleep, you should be active all the time. การปฏิบัติแบบนี้นี่มันเป็นกระบวนการที่ฝึกฝนพัฒนาจากด้านในจริง ๆ ถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีความเพียรต่อเนื่องเนี่ย ผลลัพธ์มันจะออกมาชัดเจนพวกเราถ้าเป็นคนไทยนี้ เราคงเคยไปร่วมกิจกรรมงาน ศพงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ พระสงฆ์นั่นจะสวดมนต์เราเคยฟังเรื่อง สวดพจชงเจ็ดนะพวกเราคงเคยจะได้ยินพระสวดนะโพจังโกสติสังฆาตัวตมานังวิจโยตตาเรียมปิติปัสสติโพจังกัสเคยได้ยินไหมเคยไหมอาจจะไม่เคยเคยก็ช่างไม่เคยก็ช่างละแต่เขาว่าอย่างนี้นะกระบวนการพัฒนาสติสัมยา องค์แห่งการรู้แจ้งมันจะมีวิวัฒนาการ มันไปตามลำดับ อันดับแรกนั้น สติสัมโพชฌงหมายถึงว่า ความที่มีความรู้เนื้อรู้ตัวเปลี่ยนไปเห็น การเคลื่อนไหวของกายและจิตอยู่อย่างต่อเนื่องตัวนึงเมื่อมีสติ องค์แห่งสติตั้งลงปั๊บเนี่ยธรรมวิจยะ ธรรมวิจยะ ไม่ใช่การคิดทำนะการสอดส่องทำหมายถึงว่าเมื่อเธอเริ่มเคลื่อนไหวกายกับใจเริ่มอยู่ด้วยกัน เธอจะเริ่มสอดส่องว่า อ๋อแค่รู้เคลื่อนรู้ไหว เดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวง่วง พอรู้ถี่เข้าถี่เข้าสองวันสามวันเธอจะเริ่มเห็นว่าแม้แต่เคลื่อนไหวนี่จะเริ่มเห็นการปวดการเมื่อยพิบตาคืนน้ำลาย เห็นกาย เห็นกายในกายที่ปรากฏซ้อนขึ้นมา อย่างชัดเจนเห็นแบบผู้รู้ผู้เห็นกับผู้เป็นนี่จะแตกต่างกัน ถ้าเห็นแบบเป็นผู้รู้ผู้เห็นจะเห็นสังเกต ขณะที่พลิกมือขึ้นยกมือขึ้นอย่างเงี้ยกายไหวใจรู้กายไหวใจรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดเมื่อยเพียพิบตาเป็นไรมันก็จะปรากฏออกมา ความรู้จากรู้ที่ขณะ รู้ทิ้งหลง รู้หลง รู้หลง เมื่อซ้ำเข้า ซ้ำเข้า ซ้ำเข้า จะเกิดความตั้งมั่นแล้วจะเห็นอาการกาย กายในกายซ้อนขึ้นมาชัดเจนเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อม ความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ไม่ใช่คิดเอามันจะเกิดจากการสั่งสมแห่งความรู้ทีละขณะ ทีละขณะ เมื่อตามย้ำ ตามซ้ำจนเกิดสภาพคล่องตัวระดับหนึ่ง จะเริ่มเห็นความรู้ทั้งเนื้อทั้งตัวขึ้นมา หลายท่านสังเกต ถ้าทำสองสามวันจะเริ่มเห็นว่าบางครั้งเราพลิกมือ ยกมือไปยกมือมา เอาไปมา เอ๊ะส่วนที่เราไม่ได้สังเกตเช่นพริบตาคือน้ำลาย เย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันให้เห็นนี่เป็นข้อแรกเลยใช่ไหมในรูชงเจ็ดหรือว่าเป็นสรุปใช่ไหมมันจะเชื่อมต่อกันไปืม he's talking about what is supposed to happen when you practice mindfulness continuously. The goal of all of this is to develop a complete self-awareness, through to a to a Um, when you keep practicing, you will start to notice many things. You start to observe not only sensations, but feelings to the point where you could even see a body within a body, and um, you would come to the realization of all your emotions, your movements, um, all the ten sensations of things, coldness, the heat, the um, the strength, the weaknesses. You would come, you'll come to understand the delusion of that the mind creates. Eventually, if you keep practicing with this movement, it will accumulate the understanding. Your mind will start to become more clever. it will become more clearer. It will accumulate the understanding of how all these sensations and feelings are formulated. ถ้าเรากระทำความเพียรแล้วมันมันไม่ต่อเนื่อง เบื่อเราหยุดหรือว่าเราทำทั้งวันแล้ว แล้วก็ตอนเย็นมาเราก็ปล่อยทิ้งเราคุยกันบ้าง หรือเล่นสนุกเผือเนื้อเผือตัวกันบ้างความเพียรที่ต่อเนื่องไม่มี ความเพียรหมายถึงความกล้าหาญที่จะจ่อต่อสู้กับปัญหาอศปสดิ์เบื่อเกิดขึ้นง่วงเกิดขึ้น เราสามารถยืนอยู่กับการเคลื่อนไหว สามารถข้ามพ้นสภาพอันนี้ไป ก็เรียกว่าสติธรรมวิจยะแล้ววิริยะ เมื่อวิญญาณมันสมบูรณ์ภาวะแห่งความรู้ตัวมันเริ่มต่อเนื่อง ต่อเนื่องเบื่อเกิดขึ้นเราไม่ถอยง่วงเกิดขึ้น เราไม่ถอยสำรวมระวังไม่คลุกคลีตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอน เมื่อมันรวมตัวกันเข้ารวมตัวกันเข้า มันจะเกิดสภาพแห่งความเบากายเบาใจ เกิดปีติเกิดความอิ่มใจโปร่งโล่ง แต่ก่อนนั้นตื่นขึ้นมามันจะหนักโนเนียสังเกตถ้าใครทำต่อเนื่องสองสามวันจะสังเกต บางครั้งเนี่ยตีสี่ตีห้าเราจะตื่นก็ลำบากแล้วพอถึงวันที่สองที่สาม โดยเฉพาะวันนี้ถ้าท่านใดตั้งใจทำดีๆ มันจะตื่นก่อนเวลาที่ซ้ำไป จะรู้สึกตื่นมาแล้วอิ่มสดชื่น โปร่งคลาย ถ้าทำจนเต็มที่พอถึงจุดหนึ่งในช่วงที่เราทำเนี่ยจะเกิดภาวะเบากายเบาใจอย่างเต็มที่เลย อิ่มเอิบ คล่อง ตาใสหูใส มองใบไม้ มองต้นไม้ บทสนทนาภายในเรามันจะเริ่มเงียบลงเงียบลงเงียบลง เกิดปรีติเกิดเบากายเบาใจ ตัวนี้มันจะเชื่อมต่อ ให้เกิดความตั้งมั่น เกิดสมาธิคำว่าสมาธิไม่ใช่การนั่งนิ่งๆ สมาธิไม่ใช่การนั่งหลับตาพุทโธยุบหนอสมาธิก็ไม่ใช่การยุบหนอสมาธิเป็นอาการของจิตที่ตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นนี่คือ มันตั้งมั่นมั่นเหมือนต้นเสานี่ตั้งมั่นมั่น มีอะไรมาชนมันมันไม่ล้มเขาเรียกว่าตั้งมั่น สมาธินี่คือตั้งมั่น ช่วงที่เราไม่ตั้งมั่น ยกมือไปยกมือมา พอเบื่อปั๊บหาทางง่วงปั๊บเราแช่อยู่กับความง่วง เวลาความคิดโผล่ขึ้นมาเราจะคิดมันไปกับมันเลย คิดเรื่องบ้าน เรื่องที่ทำการทำงาน คิดแล้วไม่ยอมสลัดออกมันชนปั๊บ มันล้มไปกับความคิด ความเบื่อมาชนปั๊บ ล้มไปกับความเบื่อ อยากเลิกทำ หาอะไรทำไม่ได้เไปตักน้ำซะหน่อยก็ได้ทีน้ำทิ้งล้างหน้าเอาไปเติมน้ำออกจากทางจงกรมหน่อยก็ยังดีนี่ ปวดเยี่ยวไม่ปวดก็ไม่รู้ขอแวะเข้าห้องน้ำหน่อย มันจะหาทางนี้หมายถึงว่า ความตั้งมั่นไม่เกิด มันจะชนเราล้ม ชนเราล้ม ถ้าตั้งมั่นปั๊บสิ่งเหล่านี้เกิดเหมือนเดิม เบื่อเกิดเหมือนเดิมง่วงบูบบ้ามาเหมือนเดิม แต่ระยะมันจะสั้นลง มันจะเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็ว ความคิดที่เคยลากเราไปยาวมันกับความคิดความเพลินมันจะเริ่มสลัดออกสลัดออก ไวไวแล้วก็ถอยกลับได้ไวมีความตั้งมั่นเกิดขึ้น เกิดความผ่อนคลายขี้คลาย แต่จะต้องเชื่อมต่อกันระหว่างความรู้สึกตัวต่อเนื่องสอดส่องประนิงเห็นกายเห็นใจชัดเจน ถ้ากระบวนการทั้งเจ็ดกระบวนการนี้เชื่อมต่อกัน ผลลัพธ์จะปรากฏออกมาทีเดียวเ feeling of Something very light. You, your body will feel light and your mind should be clean and refreshed the whole time. And if you keep on practicing with determination, you would find that even in the morning you, you will want to get up even earlier, that your mind will stay refreshed the whole day. However, there might be some hindrances that will challenge you for example, you might feel the boredom, you might feel tired, you might feel that you have distractions and you want to do this and that, you want to go here and there. And all these things are hindrances. And um, therefore, your practice, you, you've been practicing long enough, you will de- develop what is called strong determination to overcome these hindrances. Um, so just keep noticing yourself and and start and try to to be diligent in the practice, and then you see the result. ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันเป็น เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่ต่อเนื่อง ถ้าทำถูกสัดส่วน แต่ถ้าเราทำไม่ถูกสัดส่วน ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โดยเฉพาะความตั้งใจและก็ความเพียรพยายามที่ต่อเนื่อง มันจะผลลัพธ์มันจะยังไม่ชัดเจน he emphasizes the determination and the diligence practice. Um, he emphasizes that you have to continuously practicing this. Um, otherwise, the outcome may not be as uh, it should be. So, um, so just keep practicing, basically. วันนี้เป็นวันที่สี่ โดย โดยปกติทั่วไปวิธีการปฏิบัติแบบนี้ สามวันเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจ พอสู่วันที่สี่จะเป็นช่วงการเก็บปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอเรื่องกับสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรต่างๆ จะน้อยลง จะเน้นการสำรวมระวังมากขึ้น สำรวมการพูดสำรวมการกระทำที่ไม่จำเป็น หลังจากนั้นจะพยายามสนใจการเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ ทำให้มันคลี่คลายให้มันสนิทแนบแน่นขึ้น The first three days were basically the introduction to lay out the foundation of understanding to this practice. Um, therefore, the first three days there were a variety of activities, there were media, um, videos, um, presentations. However, starting from today, all of that will be reduced, including your own actions, your own distractions. So you need to to take notice that um, you speak less and you do less. You try to keep all your actions to the minimal, especially the talking. mm รุ่งอรุณของการปฏิบัติ ที่เริ่มจับทางได้ดีเนี่ย มันจะมีสิ่งหนึ่งคือมันสนุกในการทำ เริ่มมีฉันทะมีความรู้สึกสนุกในการทำรู้สึกทำแล้วชอบที่จะทำ สนใจที่จะทำ แล้วบางทีเนี่ย เวลาเราเดินไปนอกรูปแบบบางทีเพ้อเพออยู่ มันกลับมารู้ตัวเอง บางทีแปลงฟันอยู่มันกลับมารู้ตัวเอง หรือเดินเดินเล่นเล่นไม่ใช่เดินจงกรมมันกลับรู้การเหยียบการกระทบได้แสดงว่าจิตมันเริ่มคุ้นอันนี้ when your mind starts to be trained, your mind will start noticing little movements, even when you are not doing this rhythmic action, even when you are not in the practice during the day, your mind will sometimes notice the stepping, the sensation of your feet or your hands or your body. ถ้าว่าแล้วนะ แต่เป็นเรื่องของการกระทำการซ้อมถ้าว่าแล้วนี่ทฤษฎีมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นแหละนอกนั้น เป็นช่วงของการปฏิบัติการ การเจริญสติหรือการกระทำอันนี้ มันเป็นการซ้อมให้เกิดความคุ้นชิน เป็นการสร้างความเคยชินใหม่ เป็นการสร้างความเคยชินอันใหม่ขึ้นมา แต่ก่อนนี้เราจะลุก ไม่รู้เนื้อรู้ตัวกับการลุก เราจะนั่ง ไม่รู้เนื้อรู้ตัวกับการนั่ง ตั้งแต่เกิดมาเราเรารู้น้อยมาก นี่อะไรเนี่ยนี่นี่อะไร กล่องกล่องกล่องอันนั้น อ่านว่าอะไร กล่องนั้นน้ำดื่มลมโพสี จริงๆ ไม่ได้ถามเรื่องน้ำดื่มถ้าใครเหลียวไปอย่างนี้เห็นคอตัวเองเหลียวไปพร้อมกันเหมยเห็นไหมเมื่อกี้ สัมผัสได้ไหมว่าขณะที่เหลียวไปอย่างนี้มันเห็นรูปของตัวเองไหวบุบไปพร้อมกัน สัมผัสได้ไหมไม่ได้มันพุ่งไปที่ลมโพสีนู่นนี่แหละอาตมาจะพยายามจีว่า เราสร้างความเคยชินความเคยชินนี้การเคลื่อนตัวของเราแต่ละขณะจะเป็นไปตามแรงเร้าข้างนอก แล้วมันจะเป็นไปตามความเคยชินอย่างนี้ พอเรามาฝึกอันนี้มาซ้อมที่จะเคลื่อนเหลียวเนื้อเหลียวตัวไป ให้กายกับใจมันไปพร้อมกัน การทำอย่างนี้นะ มันจะมีดีอย่างไรมีผลอย่างไร พูดไปเท่าไหร่ก็ได้ แต่ถ้าคุณไม่ประจักษ์ไม่สัมผัสอาการอย่างนี้จะไม่รู้เลย He is emphasizing the practice, even though we might want to understand the principles or the theory about why we're doing this and how it becomes like this. But the essence of all of this is actually in the practice. So even though you don't understand the language, you keep practicing, what occurs as an experience to your mind and your body will teach you something. And he gave an example of looking at the box and what is written on the box. And uh, he asked, do we know what is written on that box? So if we turn it habitually, when we read it, then that's an habitual action. And it is not the way you're acting out of your mindfulness. So what we're doing here is supposed to be a training, a practice to, to change our habits from that kind of instinctual habit to a new habit, a habit of full mindfulness. การฝึกฝนอันนี้มัน ขณะเราตั้งใจอยู่มันก็ยังรู้บ้างไม่รู้บ้างขณะเราพยายามบรรจงทำบรรจงยก บรรจงเดิน บางทีความคิดก็ลากไปความง่วงลากไป ความเบื่อลากไป เผลอรู้ตัวได้น้อย เมื่อเราซ้อมบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเกิดความเคยชินความคุ้นเคย เหมือนเหมือนกับ เราสมมติเราไปติดต่อผู้ใหญ่สักคนหนึ่งสว่าท่านเป็น อธิบดีเป็นรัฐมนตรีสักคนเราไปเจอท่านใหม่ๆเราจะรู้สึกไม่คุ้นเคย มานี้เราจะเกรงเราจะไม่ไม่สนิทสนมพอเราไปบ่อยเข้า ไปติดต่องานกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้า มันจะเกิดความคุ้นชินความคุ้นเคย พอไปถึงปั๊บซะว่า เดือนหนึ่งสองเดือนเป็นปีที่เราเที่ยวไปหาท่านนี้วันแรกที่เราไปกับ เป็นปีที่เราไปจะต่างกันพอวันแรกนี้ไปถึงตั้งแต่หน้าด่านเนี่ยยามก็จะตรวจบัตรมายังไงติดต่อใคร พอไปถึงท่านเราก็จะเกรงนะจะ ไม่คลาย พอเราทำบ่อยเข้าไปเจอกันบ่อยเข้า ยามเขาไม่ตรวจบัตรเราเลยจนไปถึงท่าน ก็จะเกิดความสนิทสนมคุ้นเคย ความรู้เนื้อรู้ตัวกับความคุ้นเคย อันเนี้ย เป็นความสนิทสนม เป็นความคุ้นเคยเป็นความชินอันใหม่ ที่จะรู้เนื้อรู้ตัว เท่าทันอาการทางกาย เคลื่อนไหว อาการทางจิตที่นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ที่วูบไปขึ้นมา จะถูกรู้ถูกดูอย่างเคลื่อนไปคล่องแคล่วว่องไว ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำใหม่ๆนี่ทำมันเหมือนเป็นภาระมากต้องเปลี่ยนมาบีบตัวเองให้เดินบีบตัวเองให้ยกมือ เมื่อใดมันชินแล้ว มันจะไม่เป็นภาระ มันจะเป็นอุปการะเหมือนเรารู้สึกว่า ใครรู้สึกว่าลมหายใจเป็นภาระบ้างโอ้หายใจมานานแล้วเบื่อเลยกันเลิกหายใจดีกว่าไม่มี อันนี้เหมือนกันเราทำใหม่ๆจะรู้สึกว่าจะต้องเคี่ยวเข็นตัวเองให้ต้องฝืนต้อง เมื่อเราทำบ่อยเข้า จนเกิดสภาพคล่องคุ้นชินเนี่ย จะเป็นอุปการะยิ่งกว่าลมหายใจเสีย So in this new training uh, to obtain a new habit it's based on the principle of accumulation you need to accumulate this skill this new skill of mindfulness until it becomes your second nature it is almost like when you are meeting somebody who is a stranger in the beginning you might feel awkward, you might feel that it's not very natural in the beginning, or you know, you might even feel uncomfortable with it, but after you've been training for a certain period of time, then your mind will start to be tamed, it will start to be um, familiar with this new habit, and then eventually they don't become your second nature. So instead of being a burden, you would feel that mindfulness becomes your real nature. Thì ถ้าเวลาที่เราฝึกไป เนี่ยแล้วถ้าถ้าจจริญสติท่านี้เราเคยชินกับท่านี้ไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งเราไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ความคิดกับท่าเนี่ยแล้วอืมสติจะมาอย่างไงจ้ะคะคำถามนี้ อาตมาไม่เข้าใจทำใหม่สมมติว่าเราเราทำท่าแบบนี้ไปเรื่อยเราจะต้องมีสติกับทุกอิริยาบถทุกครั้งใช่ไหมจ๊ะทุกครั้งที่ยกมือขึ้นต้องมีสติตลอดเวลาใช่ไหมจ๊ะแต่บางทีเราทำทำไป มันกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเร็วจ้ะค่ะ อย่างนี้สติก็ต้องเร็วด้วย ใช่ไหมจ๊ะ แล้วสมมติว่าเราทำไปบางทีมันรู้สึกเหมือนตัวเราหายไปเลยอย่างเงี้ยไม่อยู่แล้ว ไม่มีมือไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเลยแต่ความว่างก็เป็นความสว่างเป็นความว่างอย่างเดียวอย่างนี้จ้ะเราควรต้องไปแบบตัวยังไงเจ้าคะเวลาเรายกมือนี่นะ เราไม่ได้คิดเรื่องยกมือนะ จริง ๆ หมายถึงแค่สัมผัสลงไปว่าขณะที่เคลื่อนขณะที่กระทบนี่ขณะที่ไหว กระทบปั๊บรู้เคลื่อนปั๊บรู้ไม่ใช่ กำลังคิดเรื่องมืออันนี้อันหนึ่งนะเมื่อกระทบรู้สัมผัสรู้เรียกว่ารู้ตัว สดสดชัดชัดอย่างนี้ เมื่อทำไประยะหนึ่งเนี่ย มันจะเกิดความสอดคล้องกัน ไกลไว้ใจรู้ ไกลไว้ เรียงตัวกันเข้าจีเข้าจีเข้า ใหม่ ๆ เผลอคิดกลับมาเผลอคิดกลับมา พอถึงช่วงหนึ่งที่กายกับใจมันสัมพันธ์กันเนี่ยความคิดมันจะเข้ามาแทรกน้อยแล้วมันจะเกิดความตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นชัดเจนสบายสบาย สติสัมยาที่ถูกรู้เนี่ย มันจะรู้ชัดเจน ตาเห็น หูได้ยินกายไหวใจรู้ ความคิดวูบเบ้าขึ้นมาจะรู้ แต่ถ้าเรารู้ใส่ใจมากเข้าจ้องเข้าจ้องเข้าจนมันดิ่งลงไปสู่ว่างจนไม่ไม่เห็นกายไม่เห็นใจ มันจะเป็นอาการของสมถะเป็นอาการของสมาธิ ถ้ามันโล่งๆจนไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ย ให้กระตุกสบายๆขึ้นมา กระตุกให้ตื่นตัว แล้วถ้าว่างเกิดขึ้นอ่า บางท่านทำไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความเบากายเบาใจโป่งโล่งสักระยะหนึ่งพี่อ่านห้านาทีสามนาทีปรากฏ อย่าไปประคองอาการโปร่งอาการโล่งอย่าไปดึงความโล่งความโปร่งไว้ ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไว้ เพราะความโล่งก็ดีความโปร่งก็ดี เป็นสิ่งที่จิตเข้าไปรู้ เป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่ากันถ้าเรารู้อารมณ์ที่เกิด อย่างเช่น ที่ให้ยกมือเพื่ออะไรเพื่อให้มีฐานที่ตั้งแห่งการเฝ้ารู้ เฝ้าดู รู้สึกไว้ไปไว้มา เบื่อเกิดขึ้น รู้สึกตัว เบื่อกับความรู้สึกเป็นคนละอย่างกัน เบื่อจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่ากัน เบื่อเกิดแล้วก็ดับ พอทำไปสักระยะหนึ่ง เกิดความฟุ้งความคิดปรุงแต่งขึ้นมา ความคิดปรุงแต่งถูกรู้ แต่ก็รู้สึกตัวอยู่ ความคิดปรุงแต่งฟุ้งฝันขึ้นมา ถูกรู้จิต รู้อันนั้นก็ดับไป พอทำไปสักระยะหนึ่งเกิดสมาธิเกิดความโล่งโปร่งขึ้นมา เบากายเบาใจขึ้นมา ก็รู้สึกตัว ความรู้สึกตัวก็จะไปเห็นว่าความโล่งความโปร่งก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เกิดแล้วก็ดับเท่ากัน เบื่อก็เกิดดับ ฟุ้งซ่านก็เกิดดับความสงบก็เกิดดับ แต่ความรู้สึกตัวนี้เป็นหลัก เพื่อจะเฝ้าเห็นว่าอาการที่เกิดกับใจของเราทั้งหมดนั้น เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดู ไม่ใช่ว่าเราทำอันนี้ไปเพื่อไปเอาความสบาย ไปเอาความว่างไปเอาความสงบหรือไปขบคิดหลักคำลึกๆ ซึ่งนั่นไม่ใช่ นั้นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวนี้ เพื่อให้เกิดสภาวะตั้งมั่น ตั้งมั่นเพื่อเฝ้าดูอาการกายตรงตามที่มันเป็นจริงหนึ่งเดี๋ยวมันปวดมันเมื่อย แต่ก่อนนี้ถ้าเราไม่ตั้งมั่นกับการเคลื่อนปวดมันก็บีบคั้นใจให้เราอยากเลิกพอสบายเราก็อยากอยู่กับมัน นั้นจึงมีแต่ตัณหาและทิฏฐิ มีผู้ได้มีผู้เสีย ถ้าเบารู้สึกอู้เราได้อะไรขึ้นมา ถ้ามันหนักมันเบื่อ อู้วันนี้ไม่ได้อะไรเลย ไม่ปฏิบัติธรรมแบบนักคานะ แบบนักสังเกตการแบบผู้ดูผู้รู้ไม่ใช่ผู้เป็น So I asked him about um, the actually the differences between thinking about your movement, your hands, and how the mind works. And to summarize what he mentioned, um, he basically said that it's not about thinking, it's not about thoughts, um, we are doing this in order to to get to know what mind is. Mind is something that can know. Mind is not your thinking. Um, when you move your hand like this, it's supposed to bring your mind to work together with your physical vibration. Um, when your mind and your movement becomes one, then you take notice of all the sensations or feelings as though there was someone else observing all these things, as though there is a knower who is not actually you, is not you. There's a knower called the mind who's taking a notice of all these things. Um, and your job is just to allow the mind to observe the changes, um, the instability, the impermanence of all the sensations, the feelings, the boredom, the pain, the sleepiness, the laziness, everything, including your physical feelings. Um, and, and to, to allow the mind to show up, to allow the mind to, to, be, to be present you need to, to keep practicing and then it'll show itself. ถ้าอย่างนั้นถ้าเราเคลื่อนไหวไปทั้งวันเนี่ยแต่เราก็คิดไปทั้งวันด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงครับผมว่ามันจะมันจะดีมันจะเสียหรือว่ามันปวดทำยังไงครับผมเราก็ทำได้เรื่อยๆแต่เราก็คิดเรื่องนี้จบเราคิดเรื่องใหม่แต่ก็ทำตลอดอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นยังไง มันจะเป็นยังไงใช่ไหมไม่ได้ว่ามันมันมันจะได้อะไรบ้างไหมครับหรือหรือมันเป็นไม่ได้ไหมหรือว่าผมก็มองว่าเราก็ทำเราก็ทำครับ แต่เราก็เราก็คิดเอาเรื่องนี้จบแล้วก็กลับมาเราคิดอีกแต่ก็ทำอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับเธอทำถูกแล้วเธอทำถูกแล้วจริง ๆ คนทุกคนเนี่ย บทเคลื่อนไหวภายในเนี่ย บทสนทนาภายในมันมันวิ่งวิ่งวิ่งตลอดคุณไม่เห็นมันนะ กระจกของคุณมันมัวมาก แต่พอคุณเริ่มมาเขย่าธาตุรู้อันนี้ คุณจะเริ่มเห็นว่าจิตของคุณมีภาระมากเลย เดี๋ยวอันโน้นคิดเดี๋ยวอันนี้คิดผุดพายขึ้นมาตลอด ไอ้เบื่อเซ็งนะ่ะมันหยาบเต็มทีแล้วนะ แต่ความคิดที่วุบวับวุบวับในใจเราไปสระน้ำ เห็นสระน้ำนะ เห็นลายกระเบื้องสระน้ำไหม เห็นใบไม้ที่หล่นลงไปนั้นไหมทำไมเห็น เราดูส่วนหนึ่ง เพราะถ้ามันไม่เห็น ลายกระเบื้องมีใบไม้มี ถ้าน้ำมันขุ่นเห็นไหม เห็นไหม ไม่เห็น ถ้าน้ำมันกระเพื่อมมากเห็นไหม น้ำมันเดือดเห็นไหม ถ้าเอาสีไปสาดลงไปในน้ำเห็นไหมไม่เห็น จิตของเราเป็นอย่างนั้นนะ จิตที่เริ่มใสจะเริ่มเห็นว่าอะไรที่มันวูบวาบวุ่นไหวอยู่ในนั้นนะนะ ถ้าเมื่อใดก็ตาม จิตเราเริ่มกายกับใจเริ่มอยู่ด้วยจะเริ่มเห็นว่า โอ้โห เรานี่คิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลย เดี๋ยวโน้นเข้ามา เดี๋ยวนี้เข้ามา ภาวะผ่องใสเงียบเรียบนี่มีนิดเดียว ส่วนใหญ่ถ้าก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ต่าง เวลายกมือไปด้วยเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันจะได้อะไรไหมได้เห็นแล้วหลักว่าจิตนี้บังคับไม่ได้ สั่งให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นั้นเวลาเธออยู่กับการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไป ความคิดมันจะโผล่ไปโผล่มา เธอเพียงแต่แยกตัวออกมาอยู่กับการเคลื่อนไหวล้วจะเริ่มเห็นจิตมันเลื้อยไปเลื้อยมาเลื้อยไปเลื้อยมา อย่าลืมว่าไอ้จิตที่เลื้อยไปเลื้อยมานี่แหละ ถ้าเราไม่มีการรู้สึกตัวแล้วมันจะไม่เห็นการเลื้อยของมัน แล้วมันจะแว้งกันออก เธอคิดเรื่องเศร้าหมองเคยคิดเรื่องไม่ดีที่เคยทำในอดีตปั๊บ บางคน เรื่องจบไปตั้งนานแล้ว พอมาคิดปั๊บร้องไห้เสียใจ มีพระที่เคยปฏิบัติอยู่ที่วัดด้วยกัน ปฏิบัติอยู่ด้วยกันใหม่ๆเนี่ยท่านเดินอยู่กุฏิข้างๆกันเนี่ยธรรมาเป็นกุฏิโปร่งๆหญ้าคาลุกๆเดินไปเดินมาเห็นแต่ท่านจับ ต้นเสาตีเขาปึ๊บปักปึ๊บปักอยู่แล้วพอมาตักอาหารปั๊บเอ๊ะ เอาลุงลุงพี่ทำอะไรโอ้ผมเดินไปเดินมา ผมคิดถึงตอนนั้นลงทุนกับเพื่อนขายผ้าที่โบเบแล้วเพื่อนมันโกงพอเดินไปเดินมามาคิดเรื่องนเวียนไปเวียนมาโอ้ยคิดไปคิดมากูอยากฆ่ามันจับคอที่เขาใช่ไหมมันเข้าไปในความคิดไอภาวะอย่างนี้มันหนึบเข้ามาเลย รักก็ดีชังก็ดี แต่ถ้าเรารู้สึกตัวสิ่งเหล่านี้วูบวาบมาวูบวาบมา มันจะเหมือนเราเห็นหนังสือเห็นขวดน้ำ เห็นหนังสือเห็นบอกเราจะดูอยู่ตรงเนี้ย แต่ก่อนนี้ถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวปั๊บมันคิดอะไรมันจะเข้าไปในนั้นแล้วความความคิด กับความรู้สึกที่เป็นไปในความคิดเขาเรียกว่า ความคิดอย่างมีอุปทาน กับความคิดอย่างไร้อุปทาน ความคิดที่ใช้สติปัญญา กับความคิดที่ประกอบไปด้วย โมหะเรียกว่า มีอารมณ์นี่นะจะแปลยังไงเนาะเอาเทียนแปลเอ่อ He asked about the stream of thoughts that enter your mind and they could influence your action or your behavior. And uh, our teacher gave an example of a meditator. Actually, he was a monk. And at one point, um, this meditator allowed his thoughts to occupy his mind. And he thought about his past and he got angry, so he was kicking a pillar. And uh, that was an example of how we allow thoughts to overcome our mind. And actually, you're supposed to, to be so clever to catch up with the mind. And, and that could only happen if your mind and your body work as one. And that you have the mindfulness, a complete mindfulness um, between how your mind have the tendency to escapes has the tendency to function very rapidly. Your mind is very fast. So this is why we're doing this, to, to retrain the mind, to know it, to understand it, to see it. So when the mind starts to, to move around, you catch up with it. You know that it's moving, you know that it's working, and you don't allow the thoughts to overcome your mind. Oh, มีอะไร จริงๆที่บอกว่าเรายกมือแล้วเราเห็นความคิดเราเพี้ยนพ่านไปหมดอันนู้นอันนี้อันนั้นนะแยกตรงนี้ให้ดีนะเรายกเรื่องขึ้นมาคิดปรุงไปสนุกไป อันนี้ก็เรียกว่าเข้าไปในความคิด แต่ถ้ามันคิดวูบไปวูบมา พอรู้ปั๊บเราถอยมาอยู่กับการเคลื่อนไหวมันจะผ่านไปผ่านไป ทุกอย่างนะความคิดก็กระทำอย่างนี้ อารมณ์เช่นความรู้สึกสงบสบายไม่สบาย ก็รู้สึกตัวแล้วก็เห็นสิ่งนี้ผ่านไปผ่านไป ไม่เข้าไปเอาไปเป็นกับสภาวะที่เกิดกับจิตทั้งหมด นี่คือการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวนี่คือทำเสทำซื่อๆทำเฉยๆทำลุ้นล้วนไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไร เคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาจิตสัมผัสกับการเคลื่อนไหว แล้วอะไรที่มันวูบว้าเข้ามาในจิตนี้จริง ๆที่เราเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเคยชินกับอันนี้ เป้าหมายจริงๆ เนี่ย เพื่อให้เป็นที่ตั้งแห่งการดูจิตนั่นนะไม่ได้เอาอะไรเคลื่อนไหวนี่นะนี่เป็นพัฒนาการที่เมื่อกายกับใจเริ่มสัมพันธ์กันมากขึ้น เราจะเริ่มเห็นความรู้สึกนึกคิดผู้บ้าขึ้นมา เราจะเริ่มเห็นว่าความคิดนี้เป็นส่วนหนึ่ง อาการของรูปส่วนหนึ่ง อาการของนามส่วนหนึ่ง ผู้ดูที่เห็นอาการกายอาการจิตจะเริ่มเห็นความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เห็นความไม่เที่ยงเห็นกระบวนการที่เป็นสัจจะล้วนๆ when you do this practice, you're supposed to not to be thinking too much. As a matter of fact, this movement, if you keep doing it long enough, um, it's like the pool water you mentioned earlier. It's like pool water, then your mind will be able to to emerge basically, and your mind will be able to to take notice of all this movement and he said that um, if you practice long enough, it'll be very refined. Your your understanding the mind of the mind will be very refined. That it will be able to detect very minute details. For example, even when you're looking at objects, or even when you're looking at your own body or your movement, you notice that, that these are unstable molecules or something that's just appear and disappear, including your emotions. Um, your mind is the operator, the operator of how you perceive these things or how you feel, how you think about these things. You are the observer. Just take notice of how the mind works. Once you understand the mind, then you can control your mind. ความคิด ความคิดที่ที่ เป็นความคิด ที่บอกว่า มันเป็นความคิดที่บอกว่า เราต้องรู้สึกตัวเนี่ยมันจำเป็นต้องสลับไหมครับความมันจะเกิดความคิดเออต้องรู้สึกตัวนะความคิดต้องรู้สึกตัวนะ ตอนนี้ ความคิดต้องรู้สึกตัวนะ มันจำเป็นต้องสลับไหมครับ ถ้าเป็นการกระตุ้นเตือนว่าเราเพ้อเพ้ออยู่อ้าวไม่รู้สึกตัวนี่รู้สึกตัวนะ แค่เตือนตนเองสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นการคิดที่สอดคล้องกับปัจจุบัน อย่างนี้เป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดขึ้นแล้วมีอุปการะต่อความรู้สึกตัว แต่ถ้ารู้สึกตัวนะ รู้สึกซ้ำๆอย่างนั้นก็ต้องสลัดด้วย เพราะเป็นการตกล่องอยู่กับคำพูดเดิมๆเป็นการบริกรรมขึ้นมาภายในแต่ถ้าเพ้อๆไปหรือว่ามันมึงเอ๊ะกลับมารู้สึกตัวนะ หรือรู้สึกตัวนะกระตุ้นตัวเองสักครั้งสองครั้งให้มันกลับมาสัมผัสสภาวะนี้ อันนี้เป็นการกระตุกเป็นอนุสติได้เหมือนกัน แต่ถ้าเรา พูดบนบนซ้ำๆก็ต้องสลับด้วย was asking a very interesting. Interesting question. He said that if, what if you tell your your mind to be mindful? That telling itself is a thought, isn't it? Is it okay to to think to put that thought? And um, our teacher said that of course it's okay if you do it um, with. Uh, intention to awake yourself, but to keep repeating it is not okay because you, you fall into a pattern of repetition and then t h e n is t not good. วันนี้ก็สรุปว่าอันนี้ถือเป็นวันเก็บปฏิบัติที่เข้มงวดขึ้นเรารับขอร้อง ให้เราเพิ่มความระมัดระวังในการพูดคุยในการคุกคีกัน ถ้าเป็นไปได้เราจะพูดคุยกันน้อยลงโดยเฉพาะ